Okay, I don't want, I don't want to spend any more time now on forms, otherwise we're going to lose a lot of time. И я сейчас больше не хочу времени тратить на эти анкеты, мы и так уже достаточно этому отдали времени и сил. It would, I would prefer when these forms are handed out when you register for the course. А, я бы предпочитал, чтобы эти анкеты были бы уже заполнены, когда вы э, регистрируетесь для участия в семинаре, чтобы мы Because вот не тратили на это время. I realized even having these forms has taken a long time. Время уходит. So let's get started now with the astrocartography. Давайте начнем заниматься астрокартографией. So we're going to work now till 2 o'clock. Мы сейчас будем заниматься до двух часов. And then we'll take a break for one hour. Затем сделаем обеденный перерыв на час. And then in the afternoon I'm going to explain how to interpret the astrophotography map. А Потом, после обеда, я буду вам объяснять, как интерпретировать астрокартографическую карту. And then I'm going to give an example with Prince Charles, how we do that. А, Мы будем использовать в качестве примера гороскоп принца Чарльза. And maybe the, uh, the later part of the day И, может быть, потом, э, вечером, I will give an example where we work on a person's map. А, мы возьмем для примера какой-нибудь э, другой гороскоп, просто гороскоп. Мы посмотрим, сколько у нас будет времени уходить на что. So let, let's now start with astrocartography. Давайте сейчас начнем э, с, арфо, с астрокартографии. And explain how the astrocartography began. Я объясню, с чего она началась. Now, the astrocartography started in 1975. Uh, эта техника появилась на свет в 1975 году. As I told you earlier, this was invented by an American astrologer called Jim Lewis. Как я вам уже говорила раньше, она была изобретена американским астрологом Джимом Льюисом. Now, what Jim Lewis invented wasn't a new idea such. То, что изобрел Джим Льюис, было не столько новой идеей. There was American astrologist in 1940, uh, Um, собственно, идея была не очень нова, потому что в Америке и до него существовал астролог в 40-х годах, его звали Брэдли. Um, он занимался чем-то очень похожим на астрокартографию. Now, what, what did, Что же сделал Джим Льюис? He put it in a simplified form. Он упростил э, эту технику, эту идею. So that anybody could use it for themselves. До такой степени, что, в общем, практически каждый заинтересованный человек может использовать ее для себя. And you came up with the idea of instead of drawing charts. И э, ему первому пришла в голову мысль о том, что вместо того, чтобы делать гороскопы, рисовать гороскопы, он будет использовать карту мира географическую. And the fact that he put uh, the chart on a map of the world. Uh, почему он стал накладывать гороскоп на карту мира? It made it much easier for people to use the system. А, просто потому, что это гораздо нагляднее и легче людям использовать and, эту систему. And he called it astrophotography. И именно Джим назвал эту технику астрокартографией. Now the reason that something like this wasn't done before. А, причина, почему до него никто до этого не додумался, заключалась is that without computers, в том, что просто без компьютеров it would take a long, long time to do all the calculations. Все вычисления, чтобы сделать, э, просто отнимает э, изрядную э, изрядное время. I have, I have calculated an astrocartography map by hand. Я должен вам признаться, что я просчитывал астрокартографическую карту от руки. With a, uh, with a pocket calculator. Ну не от руки, а просто с карманным калькулятором. And it took me many days to do it. О, у меня это занятие отняло несколько дней. So when these maps drawn by hand take such a long time. Поэтому, чтобы нарисовать подобную карту от руки, э, нужно потратить очень много времени. И понятно, что в таком варианте астрологи не использовали бы эту технику. Я могу даже вспомнить, что когда я начал заниматься астрологией, 1992, э, в 1982 э, году, я на просчет обычного гороскопа тратил 4 часа. This was the days without computers. Э, тогда у нас не было компьютеров. But now that we've got computers, Но сейчас, когда есть компьютеры, uh, astrology has become a lot more easier. Астрология стала гораздо более доступной. And what Jim Итак, Джиму Льюису пришла блестящая идея о том, что для, для построения подобных карт можно использовать компьютер. So now, instead of spending days and days to calculate these maps and И plotting them on a map, вместо того, чтобы проводить дни и дни в расчете э, подобных карт и э, ручном изображении их, these maps can be calculated in seconds. э, можно потратить всего несколько секунд и получить результат. So this is the main reason why astrophotography didn't really start to get going until 1975. И вот, собственно говоря, и основная причина э, того, что до 1975 года астрокартография не развивалась. And Jim Lewis had many different experiences when he traveled around the world. У Джима Льюиса был богатый опыт путешествий по миру и, соответственно, много разных э, впечатлений, разнообразных. Он побывал в 40 различных странах. И понял на собственном опыте, что в разных странах у него совершенно разный опыт, э, разные с ним приключаются. Now, before he started astrophotography, what he did was to calculate different relocation charts. Прежде чем он начал вплотную заниматься астрокартографией, он использовал релокационные карты на разные места. Okay, this was a lot easier than uh, doing it on a map. И, конечно, это было гораздо проще, проще чем э, чертить астрокартографические линии на, на карте. But he wanted to find an easier way than keep drawing the relocation charts. Но все равно ему не хватало как бы э, простоты, и он постоянно пытался найти какой-то способ более быстрый, более удобный, чем э, множество релокационных карт. And that's why then uh, decided to put uh, lines on a map instead of using different charts. И именно в результате этих поисков родилась идея uh, изображения линий планетных на географической карте, вместо того, чтобы э, просчитывать и э, рисовать множество разных гороскопов. Now, Jim Lewis gave me a very clever example uh, what happened when he was in America in Salt Lake City. А, Джим Льюис э, делился со мной очень наглядным примером того, что произошло с ним в Америке в Солт Лейк Сити. He said to me he's been to Salt Lake City five different times. Он рассказывал мне, что он был в этом городе пять раз, раз э, в разное время. And each time he was uh, just before Salt Lake City. И всякий раз, когда он приближался к Солт-Лейк-Сити, uh, э, у него спускалось э, колесо машины. So he had to change the wheel так что ему приходилось ставить запаску. And this happened every time he visited Salt Lake City. И всякий раз, когда он подъезжал к Salt Lake City, происходило то же самое. So he said to me, this was his uh, cosmic flat tire zone. И как он мне сказал, это у него была космическая э, бесколесная зона для него. He, he gave me another experience when he was in Australia. Другой пример, он рассказал мне о своем э, опыте в Австралии. He was in Sydney for a conference. Он был на одной из конференций в Сиднее. In Sydney at a Mars influencer. И у, по Сиднею у него проходит линия Марса, у него влияние Марса там сильно. Now, because in Australia they drive on the other side of the road. В Австралии э, движение э, по другой стороне дороги происходит, правостороннее. Jim Lewis walked across the road without thinking he has to look the other way. А, и Джим Льюис переходил улицу, забыв э, об этом. He got knocked down by a lorry И И его сбил грузовик. Uh, this lorry had- was a red color. А Этот грузовик был красного цвета. The name of the street was Military Street. Улица называлась Военной улицей. And yet, And he had head and pelvis injuries. И у него э, ушибы были на голове. And he said that he certainly got the Mars message loud and clear in Sydney. Так что он вполне такое ясное, громкозвучное, доступное послание Марса получил в Сиднее. Uh, э, fun aside. Uh, но если отставить шутки в сторону. In 1992. Uh, э, в 92 году. Jim Lewis started to have many backaches. А у Джима Льюиса начались боли в спине сильные. And he got to a stage where he was in a wheelchair. И um, он дошел до состояния человека, постоянно находящегося в инвалидном кресле. Now he was in a great deal of pain for a couple of years. И он продолжал жить в практически постоянной боли несколько лет. And in 1994, В 1994 году he was diagnosed with a brain tumor. а, о, у него обнаружили опухоль а, Brain tumor. в, в гола- гол- Cancer. в мозге, да, опухоль мозга. And uh, the doctors tried everything for him, А, А, были испробованы все медицинские возможности для него. Но состояние его было настолько плохим, что на операцию не решились. Uh, И в феврале 1995 -го года Джим Льюис умер. Ему было всего 52 года. It was a great loss for the astrology world, especially in America. Это была огромная потеря для астрологического мира, особенно американского. Also, I, I was really devastated by the news. И я был буквально опустошен этим известием. Because without the knowledge I learned from Jim Lewis, Потому что без знаний, которые я получил от Джима Льюиса, I would not be here now teaching you about it. я бы не имел возможности сейчас э, вас учить. And I can say because of the information I learned from Jim Lewis, я могу сказать, что э, из-за информации, которую я получила от Джима Льюиса, I have completely changed my life. Благодаря этой информации я полностью изменил свою жизнь. So that was uh, that was the reason why I И именно поэтому я свою книгу посвятил памяти Джима Льюиса. And I decided that I wanted to carry on the good work that Jim Lewis did. И я принял для себя решение, что я буду распространять то доброе слово, благую весть, которую Джим Льюис э, породил. So now I travel whenever I can to promote and teach other astrologers about astrocartography. Поэтому я езжу куда только могу и рассказываю э, астрологам об астрокартографии but at the same time I've tried to put my own uh, research and my own ideas into the astrocartography. И в то же самое время, разумеется, я пытаюсь привнести свой собственный вклад в развитие астрокартографии, свои идеи, свои наблюдения. Uh, Jim Lewis didn't use local space astrology. К примеру, Джим Льюис не использовал астрологию локальную. but it's what I, uh, what I use in addition to astrocartography. а это именно то, что я использую в добавление к астрокартографии. And I developed it in partnerships with the astrocartography. И я э, развил тему взаимоотношений с астрокартографической точки зрения. Whereas Jim Lewis used the astro- astrocartography mainly in mundane astrology. Джим Льюис в основном пользовался астрокартографией для мунданной астрологии. So this is how the astrocartography started. Итак, вот каково было начало астрокартографии. But you also have to remember, Но вы также должны помнить, is that in the 18th and 19th centuries, что в 18-19 веках it was very unusual that people moved very far from the place they were born. А, переезд людей из одного с места их рождения в какое-то другое место или город был достаточно неординарным явлением. К примеру, если вы собирались переехать в Австралию, то вы должны были провести шесть недель э, в плавании. Понятно, что путешествия в 18-19 веках были гораздо более затруднительными, нежели сейчас. Сейчас за 24 часа мы можем э, попасть в любую практически точку мира. Мы можем смотреть о том, какие события происходят в других городах и странах по телевизору. We only have to turn the TV on and watch the news. Все, все, что нам нужно сделать, это включить кнопку на телевизоре и посмотреть новости. Часто мы видим прямой эфир э, с мест, где происходит нечто далеких от нашего э, родного города. Я помню, как я сидел в Англии в 89 году и смотрел в прямой трансляции по телевизору, э, как э, разрушают немецкую Берлинскую стену. And then in 1990, Nelson Mandela was released from prison. This was shown live on TV. И в 90-м году, когда Нельсона Манделу выпускали из тюрьмы, это тоже в прямом эфире транслировалось по э, телевидению. So now we have become citizens of the world. Так что можем сказать, что сейчас мы все являемся гражданами мира. And we have more access to travel. И у нас и путешествия для нас гораздо более доступны. And to relocate. И, соответственно, релокацион, пере, переезжать, не просто путешествие, а переезжать с места на место тоже доступнее. Последние 10 лет вы активно наблюдаете за этим процессом и в России after the fall of communism, после падения коммунистической системы, slowly you've been able to have more possibilities to travel. И все, все больше и больше у, все, у людей возможностей путешествовать Which means появляется. You're going to have more clients who are going to ask questions about relocation. Что для нас, астрологов, означает, что все больше и больше количество клиентов будут спрашивать нас о релокации. And because Russia is such a big country, there are many different time zones. Поскольку Россия очень большая страна с большим количеством временных зон, you're going to find that uh, the subject of relocation is going to become more and more important in Russia. А, вы начнете в своей работе обнаруживать, что предмет вот э, релокационной астрологии все более и более важен для вас. So, uh, like I said, this is going to become more important as an astrologer. А, что, что может оказаться наиболее важным для нас как астрологов? А, некоторые из вас также могут переезжать, к примеру, и вот uh, Лина нам сказала, что она уезжает в скорости в Америку. Несколько всего каких-то там, несколько лет назад это сложно было представить для uh, русских, да? So um, now I would like to explain how does one use the astrocartography. Так, давайте перейдем к объяснению того, как это можно использовать в астрокартографии. Does everybody know what a astrocartography map looks like? Все уже из вас видели, как выглядит астрокартографическая карта. Yes? Yes. No? You had shown them. Everybody knows what it looks like. Все, все уже видели, да. Okay. Now, before I tell you how we go about uh, interpreting the map, Прежде чем заняться м, интерпретацией карты, I'd like to tell you what is not used in the astrocartography. я вам э, расскажу о том, что не используется в астрокартографии. Now, when I uh, say this to astrologers, they, they start to be shocked Когда астрологи в первый раз это слышат от меня, они обычно шокированы бывают. Потому что через э, э, несколько минут я просто разрушил большую часть астрологических ваших знаний. Because, first, Потому что, первое, я не использую дома. Никакая система домов не используется в астрокартографии. as astrologers, you know that we are always arguing which, with each other which house system works the best. И вы, как астрологи, прекрасно знаете, что постоянно мы все находимся в непрерывных спорах, какая из систем домов лучше работает. Some will prefer Placidus. Некоторые предпочитают плацидосом. Другие используют коха. Третьи используют равнодомную систему. И у нас есть выбор в использовании из 25 примерно систем домов. Now, the only time I use houses in astrology Единственный случай, когда я использую систему домов в астрологии, is for horary astrology. and electional astrology. это харарная и элективная астрология. But for astrophotography, I do not use them. Но в астрокартографии я их не использую. Now, we also know that house systems can create a problem in high latitudes. Мы Также знаем, что в э, северных широтах системы домов дают нам много проблем. И двое из вас здесь уже говорили об этом, да? вместо вашего э, жительства слишком высоко. И это означает, что большинство ваших клиентов также рождены в северных широтах, и у них те же проблемы. But what happens is that you find в этих местах происходит э, попросту то, что некоторые системы домов вовсе не работают. So how do astrologers work for these clients? Как же вы работаете со своими клиентами? When our systems don't work. Если вы не, не будете использовать систему дом, домов. So, straight away I've solved one problem in astrology. И я так одним взмахом решил эту астрологическую проблему. Now I'm starting to get a bit more aggressive. И я становлюсь уже гораздо более агрессивным. The second thing I don't use are the zodiac signs. Вторая вещь, которую я не использую, это знаки зодиака. So Aries and Taurus and Gemini to Pisces, I have said goodbye, I don't need you овнам, близнецам, тельцам, ракам, весам и так далее. Я говорю всем, прощайте, вы мне не нужны. Because what, what do astrologers disagree about with the signs of the zodiac? А, по поводу знаков зодиака тоже масса разногласий существует среди астрологов. Do we use the tropical zodiac? Мы будем использовать тропический зодиак или сидерический зодиак. And you get people say, well, I'm a, I'm a Taurus person in my tropical zodiac, but I'm Aries in my sidereal zodiac. И вы встречаете людей, которые вам представляются так. Я телец по тропическому зодиаку, но овен по си- сидерическому. Can you try explaining this to the normal person? Попробуйте нормальному человеку объяснить это. They are totally confused when they hear from one astrologer they've got the sun in Taurus and the other astrologer says, no, you've got the sun in Aries. у, у людей едет голова кругом, когда они слышат от одного астролога, что он телец, а от другого астролога, что он овен. So instead of trying to sort this problem out, I've thrown it out. Поэтому вместо того, чтобы ломать себе голову над решением этой неразрешимой задачи, я решил просто выкинуть все знаки зодиака. So, Но на этом дело не кончилось. Uh, сейчас а, я хотел бы расчистить там поле с аспектами. So you, you know in the chart that we used the squares, we used the trines, we used the sextiles, semi-squares and everything else. Вы знаете, в гороскопе мы используем квадраты, тригоны, секстили, полуквадраты и кучу еще всего прочего. The oppositions I don't need as well. Оппозиции мне тоже не нужны. So these aspects are also thrown out. Все эти аспекты я тоже выкидываю. Now, usually at this stage, astrologers will ask me, so well, what is remaining in my system? Обычно на этой фазе меня, мне задают вопрос, ну и что остается? I've cleared out the, the houses, I've cleared out the signs, and I've cleared out aspects. Мы отделались от домов, знаков зодиака и аспектов. And I say, well, we've got the planets left. Но у нас все то из планеты. Well, then the usual answer is, well, what can we do with planets where haven't got an house to look at, we haven't got a sign to look at, we haven't got aspects to look at? Обычно на этом месте спрашивают, ну и что мы будем делать с этими планетами? Ни знаков, ни аспектов, ни домов. So astrophotography is, uh, first part is planning. Итак, первая и наиболее важная часть, в астро... на которую опирается астрокартография, это планеты. And then что мы делаем с этими планетами? Две разные вещи. Now we know from the research that the Gauguin did, the French astrologers. Мы знаем э, об исследованиях, проведенных Гокледом, французским астрологом. That planets on or near to the angles are the most powerful planets in a chart. который своими исследованиями доказал, что планеты, наиболее близко расположенные к углам, оказываются наиболее влиятельными в гороскопе. For example, the Goclans showed uh, scientifically. К примеру, Гоклен научно доказал, that sports people, что э, спортсмены tend to be born when Mars is on or near the MC and ascendant axis. Имеет обыкновение рождаться, когда в те моменты, когда Марс находится э, неподалеку от МЦ или асцендента. Он обнаружил также, что Сатурн расположен на углах, э, когда рождается ученый или политик. И то же самое э, мы можем э, спроецировать и на другие планеты, то есть посмотреть, что к чему для других планет тоже. Uh, but what this is showing is that the planets on or near the angles are the strongest part of the chart. Что это показывает нам? Что планеты, расположенные на углах или близко расположенные к углам, оказываются наиболее влиятельными факторами гороскопа. Now, when we draw an angel chart, когда мы э, просчитываем натальный гороскоп, Let's draw a chart if somebody's born in Moscow. Давайте начертим гороскоп для кого-то, э, рожденного в Москве. So we've got the four angles. Итак, вот у нас четыре угла. We've got the MC, ascendant, descendant, Мц, асцендент, десцендент и ИЦ. Давайте представим, что этот человек родился в 12 дня. Where is the sun going to be in this chart? Где солнце будет расположено в этом гороскопе? The sun is going to be conjunctly MC. Солнце будет практически в соединении с МЦ. Which is midday time. Это полдень. So we can see that the sun is most powerful in uh, this chart calculated for Moscow. Так что мы можем смело утверждать, что солнце в этом гороскопе, рассчитанном на Москву, будет наиболее влиятельным планетой, yeah. наиболее влиятельной планетой. Uh, I think where is make this England, London, because I can think better. This is London. Давайте делаем вид, что это не Москва, а Лондон, потому что мне легче так мыслить. If this person was born, for example, in New Zealand instead of England, если бы этот человек родился бы не в Англии, а в Новой Зеландии, then the son is not going to be on the MC for this person born in New Zealand. Тогда солнце не находилось бы на МЦ для человека, рожденного в Новой Зеландии. We know that the time zone in New Zealand is midnight. В Новой Зеландии Сейчас в это время была бы полночь. So if this person was born at midnight, where would the sun be in this chart? У кого телефон выключите или подойдите? Итак, солнце было бы у человека, рожденного в Новой Зеландии, на ИЦ. Now the person is born at the same time. Люди эти, как мы помним, родились в одно и то же время, только один в а, Англии, другой в Новой Зеландии. Первый родился в 12 дня по Гринвичу. And if this person was born at uh, zero hours midnight, а тот, кто в Новой Зеландии, э, время рождения получается полночь. Let's say this chart is calculated for 21st of June 2003. Давайте представим, что дата рождения 21 июня 2003 года. Now midnight in New Zealand will be the 22nd of June. Полночь в Новой Зеландии это была бы уже было бы уже 22 июня. Но когда мы вычитаем временную разницу во времени, минус 12, It brings us back to the 21st of June 2003 at 12 noon. Это дает нам опять 21 июня 2003 года 12 дня. So what it means for this person, Что это значит для, для этого человека? Это означает, что время по Гринвичу одно и то же для э, и того, и другого места. Это означает, что планеты будут расположены в том же, э, в тех же местах гороскопа. Однако с одной только разницей. Солнце в Лондоне будет на МЦ. А в Новой Зеландии солнце будет на Ице. Let's say, for example, this person was born in New York at 12 noon Greenwich Mean Time. А если тот же самый человек родился в Нью-Йорке в полдень по Гринвичу? Now the time zone in New York would be 7 a.m. В Нью-Йорке будет 7 утра. Right here in New York. Здесь мне веселье надо. Now, depending on the time of year in New York, в зависимости от времени года в Нью-Йорке, Солнце может всходить, а может и нет, это зависит от времени года. Let's say we take uh, instead of 21st of June, September. Давайте представим, что это у нас не июнь, а сентябрь. In September time, around about 7 o'clock in the morning, it's just starting to get light in New York. В сентябре, простите, в сентябре в 7 утра в Нью-Йорке только солнце начинает окрашивать небо, только начинается восход. So for a person born in New York at that time, the sun is going to be on the ascendant in that chart. Поэтому для человека, рожденного в Нью-Йорке, солнце будет э, стоять в этот момент на асценденте. Again, the other planets, all the planets are going to be in the same position. И вновь повторяю, что положение планет э, э, в остальном будут абсолютно одинаковыми. So it could be that this sun position is at the end of Scorpio, let's say 29, Scorpio, 40. Давайте представим себе, что Солнце находится в 29 Скорпиона 40 градус, 40 минутах, да? But for uh, London, it's also going to be 29 degrees Scorpio 40, and also in New Zealand. То же самое положение Солнца и для Лондона, и для Новой Зеландии. Because we always use the Greenwich time. Потому что мы используем везде одно и то же время по Гринвичу. Uh, и Пекин, э, Китай, если еще одно место. Again, depending on the time of the sun could be setting in Beijing at this time. Солнце в этом месте будет заходить. So if you was to draw a relocation chart for New York, you would have the sun on the ascendant. Итак, если вы будете э, строить релокационный гороскоп на Нью-Йорк, э, солнце будет на асценденте. It's as if the person born in London was born in New York at the sun on the ascendant at this time. Как будто бы человек, который родился в Лондоне, родился на самом деле в Нью-Йорке с солнцем на асценденте в это время. Now, if this person born in London wanted to see what he got in Beijing, если этот человек, родившийся в Лондоне, хочет посмотреть, что с ним будет происходить в Пекине, если мы сделаем релокационную карту, релокационный гороскоп, то солнце у него будет на десценденте. а если гороскоп будет рассчитан на Новую Зеландию, then the sun would be on the IC. Тогда солнце попадет на IC. Now to make that clear, I'm going to use an example. Чтобы прояснить вам это, я э, использую пример. And this is the chart of Yuri Geller. Это э, гороскоп Юрия Юрий Ури Геллера. Now Yuri Geller is an Israeli. Это израильтянин. And he was famous for bending spoons. For what? Bending spoons. Он э, известен был тем, что э, э, он мог удерживать э, в подвешенном состоянии всякие ложки и прочие предметы. Э, Телекинезом занимался and it's made of metal. И э, гнул, гнул, извините, не телекинезом, а он сгибал ложки. Он мог держать ложку там э, двумя пальчиками и, поднося руку к ней, э, сгибал ее, скручивал металлические всякие предметы. Now, when I uh, draw charts, I usually use eight degree orbs for the angles когда я рассчитываю э, и делаю гороскопы, я использую орбис 8 градусов. This is what I learned with the Faculty of Astrological Studies in England when I learned astrology. Э, для, ну, для того, чтобы говорить, что, что какой-то какая-то точка гороскопа находится в соединении с углами. И Это знание я получила из астрологической школы в Англии, которую я заканчивала. And I find this tends to be about right. И на опыте, на собственном, я убедился, что это, что это верно. Э, орбис – это еще одна область, в которой астрологи никак не могут друг с другом согласиться. Некоторые используют орбис 5 градусов до соединения с углами. Другие 6 или 7. Итак, если мы будем э, рассматривать гороскоп Уригеллера э, с использованием 8-градусного орбиса, то какая планета окажется на углу? Сатурн. Saturn is on the MC angle. Сатурн оказывается у нас на МЦ, It's just under 8 degrees. потому что орбис как раз 8 градусов. So if we now draw an astrophotography map for Uri Geller, Если мы сейчас изобразим астрокартографическую карту Ю- Ури Геллера, and we look at Tel Aviv, Israel, where he is born, построим этот гороскоп на Тель-Авив, Израиль, где место рождения, we see that it's got this Saturn mid line near to Tel Aviv. Мы действительно увидим Сатурн, линию Сатурна МЦ, проходящую недалеко от Тель-Авива. So we can see there is a relation between the natal chart and the astrocartography map. Так что, как мы видим, есть тесная связь между э, натальным гороскопом и астрокартографической картой. Does everybody understand that so far? Всем, всем понятно пока что. МЦ изображено там буквами М.Х. Это середина That неба по-английски. Да. Mid-heaven это середина неба. То есть там написано не МЦ, а М.Х а Сатурн изображается буквами S, A, SA, СА, МА. Да, да, да. Can you can you show it with the light once more? With the map, you mean? With the chart? With the, with the light. light. Вот линия Сатурна на МЦ у Ури Гиллера, проходящая неподалеку от Израиля. Вот здесь Израиль. So Сейчас я вам покажу его релокационный гороскоп. Это релокационный гороскоп, э, рассчитанный на Лондон. Все, что я от вас прошу, это чтобы вы мне сказали, какие планеты на углах. Марс Сатурн. Eh? Это легкий вопрос, не правда ли, да? Sun and Mars. Uranus is 9 degrees, just over, nearly 9 degrees, it's over 8. Солнце и Марс, потому что Уран уже больше орбит, почти 9 градусов с чем-то. Can everybody see that Sun and Mars is on the IC? Все видят, что Солнце с Марсом на IC. Сейчас я вам вновь покажу его астрокартографический гороскоп. Если у вас вопросы возникают, в любое время, пожалуйста, задавайте их. Я, мне не важно, если даже 5000 вопросов будет. Что? Any, Ни у кого нет вопросов? No. Вы хотите, чтобы я зачитал э, даты рождения, данные рождения? No, no. Что, что вы говорите, мы не слышно. А, это вы не нам говорите, понятно. То есть зачитывать не надо дату рождения. Окей, нам. Окей. О show you the, I'll show you the astrophotography map again. Я вам вновь покажу астрокартографическую его карту. Was it local time then on the on the chart or Greenwich time. Greenwich time. Greenwich time. Greenwichская. Когда вы занимаете, занимаетесь релокацией, всегда удобнее работать с Гринвичем. А вот астрокартографическая карта вновь And when we look at the astrophotography map for London. Посмотрим, что у него там в Лондоне происходит. It's got the Sun I I and Mars Вот эти две линии, Солнце на ИЦ и Марс на ИЦ. То есть это та же самая информация, которую мы находим в релокационной карте. Какие-нибудь вопросы возникли пока что? Да. Планеты на углах. Еще один пример из его же гороскопа. Это релокационная карта на Стокгольм. И опять же я попрошу вас сказать мне, какая планета на углах. Это очень просто будет для вас. Все видят, какой, какая планета на углу. Нептун. Давайте вновь э, сравним с астрофотографией. And we looked at Stockholm on the astrophotography map. Посмотрим на Стокгольм в астрокартографии. Нет, вот Стокгольм, а вот Нептун на асценденте. So can you see how relocated charts are connected to the astrocartography map? Так что, я надеюсь, вы видите, насколько связаны релокационные карты с э, э, астрокартографической. Это карта была Да. Вопрос? Вопрос. А сколько считается допуск между линией планеты и самим 200 километров. 200 километров. Орбис 200 километров. Это вот по разрешению карты, да? Да. То есть это считается аспектом карты, да? Да. Все сложно. He's asking about the orb, and I told him that 200 kilometers, right? No, no, no. The No? orb, No? No? Not Uh, 200? the orb with the astrocartography is round about Нет, вот я неправильно вам ответила. Он говорит, орбис для It's about астрокартографии. 1,000 kilometers. Thousand? that much. Он говорит, что к Корбисам он вернется позже, объяснит подробнее. Сейчас он сказал, что это тысяча километров. Но, разумеется, чем ближе э, место к линии, тем сильнее влияние этой планеты. И этой, этой линии. Да. Да. В этом населенном пункте. Another way, I use, I use eight degrees. Другими словами, я бы использовал здесь 8-градусный орбит. Потому что здесь, э, видите, деление по 20 градусам, да? Шкала на 20 градусов. 20, 40, 60, 80, 100, 120 и так далее. And then weight, we've got it the same way as well. Я бы the sun. использовал ва- орбис 8 градусов для этих линий. А вы на градусов градусов Это, Your с- это question? с- is it the Green, Greenwich degrees? Sorry? The question was, is it the Greenwich mean degrees? Is it the latitude or what? The degrees there. This is the this is the longitude. Longitude. The latitude is here. Yeah. Это просто географическая карта, в горизонтальной линии это долгота обозначена, this, вертикально широта. So this is the equator, the вот 0 градусов, это экватор. Это географическая карта мира. And this is 20 широта, 40-я, 60-я, северные широты, да, вот он показывает. А здесь долгота. Does everybody understand Eurogeller's chart or the relocation chart on the map? Все поняли сравнение э, астрокартографии с релокационными картами Ури Геллера? Понятно, Если вы могли представлять, зачем, то непонятно, ну, Uh, please explain what are the lines. Uh, You didn't explain what these lines are. How do you get these lines on this chart? Okay, how, how are these lines drawn on the map you want to know? Вы хотите знать, как появляются эти линии на карте? Oh, okay. Um, we, when we do the relocation charts and compare it to the astrophotography map, когда мы э, делаем релокационные гороскопы и сравниваем их с астрокартографической картой, say for example we use the last uh, one with Stockholm, а, последнюю карту, которую мы смотрели, давайте вспомним, это был Стокгольм, рассчитанный на Стокгольм. we saw that in the chart calculated for Stockholm, he had Neptune on the ascendant. Мы видели, что в гороскопе, рассчитанном на Сто- Стокгольм, Нептун стоял у него на асценденте. So what this Neptune ascendant line is showing you Эта линия Нептун на асценденте н- на карте мира показывает вам, This is showing you everywhere in the world where Uri Geller will have Neptune on the ascendant in a relocated chart. Эта линия показывает, в каких местах мира у, в гороскопе Ури Геллера Нептун будет оказываться на асценденте при построении релокационного гороскопа. So what these lines show is where the planets are on the angle around the world at the time Поэтому все эти линии в совокупности показывают нам, какие планеты, на каких углах и в каких местах мира расположены на время рождения данного человека. Просто-напросто, вместо того, чтобы делать сотни релокационных гороскопов, вы получаете перед глазами графическую, э, э графически изображенную информацию. То есть получается, что на каждую планету четыре угла, соответственно, на каждую планету четыре линии. Да. Four all lines, four Four lines for each planet, okay. right? Да, да, да. Uh, on an, astro an astrocartography map, we've got forty lines. В астрокартографии мы используем в целом 40 линий. We have... Planet, 10 lines, and 2 lines. Да, правильно. Итак, 10 планет у нас. И четыре угла. И все вместе получается 40 э, линий. So we see for the uh, M or MH and the IC lines, these are vertical. Мы видим, что линии МС и ИЦ вертикальны. And you'll see the difference between An IC line. Вот смотрите разницу между линией IC и MC. And an MC line is 180 degrees. Uh, so from the Saturn IC to Saturn MH. 180 градусов получается. Вот линия Сатурна и здесь слева, Сатурна МС справа, между ними 180 градусов. МH, да. То же самое для любых других планет. Плутон на ИЦ и Плутон на МЦ также э, разница в 180 градусов. Now the other lines, the ascendant and descendant lines. А, другой тип линии это линия асцендента и десцендента. These lines curve on the map. Это кривые. Как изгибаются эти кривые, я вам объясню немножко позже. Потому что, смотрите, линия Плутона изгибается очень сильно, к примеру. А вот эта линия Нептуна, на асценденте вовсе не такая э, кривая. Это к объяснению этого мы подойдем немножко позже. Но что в основном вам показывает эта, эта карта? It's where all the ten planets were angular at the time a person was born. Она показывает, э, в каких, э, каким образом все, все десять планет оказываются на углах гороскопа на момент рождения этого человека. Хорошо. Вот в этом вроде карты многосторонне э, координат пока еще не нам не никаких. Откуда мы знаем, что мы должны чтение конета пройти через Тобол? Именно от а не Т и Т. Кого другого, именно это. Мы же не знаем, где она произошла. Мы не знаем. Это, эта линия показывает э, где будет Нептун на асценденте вообще, в, каких местах в мире вообще при построении релокационных карт? Где он будет проходить? А а здесь линия Нептун на асценденте, специальная линия для этой... Потому что она так получается, что у Ригеллера... Please explain once more the, uh, the connection between astrocartography and Neptune okay. on the ascendant. Okay. Just step by step. That mm-hmm. the sun is rising there, and it means that please. So they want to know about uh, the Neptune line again. Yes, the question was, how do we know that Neptune understood the ascendant would be in Stockholm and okay. in, in no other place? Okay, we can see it in astro in relocation, but I can't understand why this line is there in astrocartography. Okay. okay. Но ну, Стокгольм-то не там, где она немножко кривая. Да, когда он доходит до Стокгольма, уже там другая немножко э, широта, долгота. Сейчас он еще раз это все объяснит. Вот uh, Итак, снова объясняет. В релокационной карте для Ури Геллера, рассчитанный на Стокгольм. He's got Neptune conjunct the ascendant. Нептун оказался в соединении с асцендентом. What the astrocartography map is showing Что нам показывает астрокартографическая карта? It's showing the same information that there's a Neptune line on the ascendant at Stockholm она дает нам ту же самую информацию. Она говорит нам, что в Стокгольме, э, рядом со Стокгольмом проходит линия Нептуна на асценденте. Но в добавлении к этому она нам показывает также и другие места в мире, э, рядом с которыми проходит эта линия Нептун на асценденте. So if you were to draw a relocated chart, say uh, in Libya, если вы, к примеру, э, рассчитаете релокационный гороскоп для Ливии, для того же Ури Геллера, У, э, у этого человека также Нептун будет при, э, находиться на асценденте в Ливии. Can you show Stockholm once more? Where is Stockholm? Вот здесь Стокгольм. And Libya is here. А, а Ливия здесь. So the question of this lady was, here Neptune is uh, 10 degrees Libra, and there is uh, 20 degrees Well, okay, I longitude. understand the question. okay? Сейчас он на предыдущий еще ответит по поводу градуса. Одну секунду. In the, in, the relo- in the relocated chart, we're using signs of the zodiac. В релокационной на ваш вопрос отвечает. В релокационной карте мы используем знаки зодиака. In astrophotography, we don't use signs of the zodiac. В астрокартографии знаков зодиака мы не используем. Градус это долгота и широта географические. We see here that uh, Stockholm is 18 degrees and Здесь мы видим долгота 18 градусов 3 минуты восточной долготы. Это долгота. И ту же самую долготу вы видели на карте. Широта Он за это говорил уже, он говорил. And on the astrocartography map, this 20 is longitude. Итак, в этой астрокартографической карте 20 градусов, обозначенных сверху, это долгота. И мы только что видели, что Стокгольм находится на 18, э, его долгота 18 градусов. Так что вот эти градусы по верхней горизонтальной э, рамке карты, это не градусы зодиака, это градусы долготы. А он сказал, что не используется э, значит, идентификация, да? So you told them that you are not using houses. What about angles? Are the angles not the houses? Well, you could say that uh, the first house is the ascendant. You could say that the fourth house is the IC. Tenth house is the descendant. And the tenth house is the midheaven. Вы, конечно, можете сказать, что первый дом – это асцендент, четвертый – С, седьмой э, – десцендент и десятый – МЦ. What system do you use for relocation? Placidus, These right? starts are calculated with Placidus. Да, релокационные были рассчитаны по Placidus. So how would you explain that you are using the angles and not the houses? Are they not the houses? I don't This is getting difficult. The reason I drew this chart So their level are very different. So it's okay, I'll explain again. The reason I use houses in this chart. Причина, по которой я использую дома для этого гороскопа. Is, is I would show you how a normal astrology would work with a relocation chart. Это я показываю, как нормальная астрология работал, работает при построении релокационных карт. When I do a relocation chart, когда я делаю релокационные карты, all I want to know is which planets are on the angles. Все, что мне нужно э, понять, это какие планеты находятся на углах. Я мог бы построить тот же самый гороскоп без домов, без внутренних вообще. Но просто бы выглядел немножко странновато. So all I want to know from this Stockholm chart is which planet is on the angle. Поэтому для этой карты Стокгольма меня интересовало только одно. Какие планеты попадают на углы? It doesn't interest me that the Sun and the Mars is in the third house, И мне совершенно не интересно, что Солнце с Марсом в третьем доме. and that the Moon, Venus and Jupiter is in the second house. И что Луна, Венера и э, Юпитер во втором. All I want to know is which planet is on the angle, and this is Neptune. Все, что мне нужно было знать, это какая планета на углу, и эта планета Нептун. So the reason then I, I I'd add this chart with Neptune on the ascendant. Uh, причина, по которой я выбрал карту с Нептуном на асценденте, was that you could understand why there's a Neptune ascendant on the astrophotography map in Stockholm заключается э, просто в наглядности. Вот э, сравнивая с этой релокационной картой, вам понятнее будет, почему э, Нептун на асценденте проходит рядом со Стокгольмом в астрокартографии. This is only one location. Это релокация, это гороскоп, построенный только для одного места. With the astrocartography map, в астрокартографии we've got every location. А у нас перед глазами сразу все возможные места э, мира. So if I was to draw a relocated chart for Italy, если бы uh, мне нужно было э, рассчитать релокационный гороскоп для Южной Италии, В этом э, гороскопе я смотрел бы также только на планеты на углах. I will find that Neptune on the И я бы также обнаружил Нептун на асценденте. So if you want to say, where is this person got Jupiter on the ascendant? Поэтому, если э, вам интересно посмотреть, в каких местах мира проходит ю- линия Юпитера на асценденте, Here on the map you can see straight away it's got it uh, in Iran or здесь, South на этой карте, Arabia. вы можете э, ясно и сразу это увидеть. If you used to draw relocation charts, Если вы привыкли работать с релокационными гороскопами, а, вам пришлось бы для этого просто много релокационных карт строить. Uh, Это яснее сейчас? Yes. почему белые планеты только приветствие к удару точкам? по себе просто планеты могут Потому что он So his, his next question was, why do you use planets or the angles and not just the planets? Он это объяснял уже, метод в этом и заключается. И построен это изначальный толчок дало и статистическое исследование Гоклена, который доказал, что планеты, расположенные на углах, наиболее влиятельны. Планеты, расположенные на углах, самые могущественные в гороскопе. So astrocartography is based on the angularity of planets. Поэтому можно сказать, что астрокартография построена на ангулярности планет, на у- угловом положении планет. Это в этом как бы квинтэссенция метода. So are we now clear? Сейчас всем все понятно? Good. If you've got questions, then please ask. I know maybe sometimes one person takes a little bit longer to understand, but the main thing is that everybody understands. А, я надеюсь, что в основном вы все поняли. Не, не волнуйтесь, если у вас возникают вопросы, потому что иногда там каждому нужно свое время, чтобы вникнуть и чтобы действительно разобраться в деталях. What we have to remember that uh, some astrologers have got 10 years experience, others only 2 or 3 years. И мы должны всегда помнить, что некоторые из нас уже э, более десятилетним опытом обладают работой в астрологии, другие только пару лет назад начали. So Пожалуйста. Поэтому будем терпимы друг к другу и будем знать, что у всех разная э, степень познаний астрологических. Но должен вам признаться, что то, чем мы сейчас занимаемся, это самое сложное в астрокартографии. Если мы поймем это, то все остальное очень просто. А возможности программы отображать вот, э, просто, просто привязки к главным точкам? does the software allow us to draw the lines for the planets without angles or no? Without angles? Yeah. No. Yeah. Нет. You need the angles. He's just interested in more information probably. No? No, no. Need no option for that? You, you, with the software, uh, you can say, I want to see on the map all the MC lines, and you can turn off the other angles. Нет, опции тоже такие, вы можете посмотреть только линии МЦ, например, без других углов, или только линии асцендента без других углов. So say, for example, you, you want... Нет, you could turn off all the lines, and then you'd have a black map. Но нету. Давайте дальше продвинемся. а? Let us, Right? let's proceed because it's I just know, it's, it's break time now, that's why I don't want to start until anything noon. Okay, uh, before, Нет, я практически говорю, если я дальше продолжаем или нет? Это спросить. Саша. we're nearly two o'clock now, Мы уже, о, уже немного до двух часов нам осталось. so I would suggest that we now take a break for lunch, Давайте, <laughs> давайте мы сейчас сделаем перерыв на because обед. after, after the lunch break, После обеденного перерыва I'm going to set a little test. а, я вам дам небольшое задание. And I think after the lunch break, you'll be more active for the test. Я думаю, вы так отдохнете за обеденный перерыв и будете более активны. So we'll come back at 3 o'clock. Возвращаемся к трем. Если не будет, я дал указать меня. Трех на И ты посмеялся, когда я пришла. Сколько на нас отвечали? Да. Это комплекс воздействия ближайший путь к э, улице Казакова, Сыграл. Здесь можно какими-то переулками можно брать. Да идите по Лениному переулку до Садового кольца. До земляного вала? Да, до земляного это земляного вала. Это Садовое? Да. Да? Ага. Там перейти дорогу и в глубину туда дальше. А идти туда дальше? Вы знаете, лучше идите просто по Покровке, до перейдете Садовое по подземному переходу. Еще дальше немножко пройдете, и там направо нужно будет завернуть там, где, не, там, где церковь. Так ближе? Да, мне кажется, ближе. Хорошо. Я хочу, я могу со я хочу кого они Николай Кемельевич, я что-то нажимаю на все кнопки, никакого эффекта вообще. Я не, не, не поняла, он записывал или не записывал, потому что я во время маленького перерыва стала жать на стоп, и ничего не получилось у меня. А почему? Вот не знаю. Не останавливается. Не останавливается, и дальше я не поняла. Не, ну нормально, что пишет. Ну, он пишет? Ну, значит, он все силу будильник записал. А, все нормально. Вы заблокировали там что-то? Молодец. Я